Nažalost, nama ovo često promakne. Zaboravimo na ovo i onda vidiš kako padamo u bilo kojem segmentu. O čemu se radi u iskušenjima? Ali mi nećemo govoriti o iskušenjima. Allah subhanahu wa ta'ala u je u Kur'anu i sunetom poslalika ali sallatu wasalam precizno do utančine pokazao šta će se dešavat, šta će nas sve snalazit na ovome putu, kroz šta sve moramo proći. Je tako? Pa ako naše požurivanje rezultata počne gazit ovo što je Allahom kater na zemlji, njegov sunnet na zemlji, onda izostanu rezultati. Je tako? Onda izostanu rezultati. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala uporedo sa saburom i iskušenjima kroz sabur odgaja roba svog za najveću ljesticu. Pa ako ne prođeš sve ovo, ne možeš i najveću ufatiti. Ovo je Allahov sunet na zemlji, braćo moja. Moraš proći sve da bi bio kompletna ličnost da bi iz tebe izlazio moral poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A ne da sa jednog iskušenja bježiš na drugo. Sa drugog na treće. Mjesec ovde, godinu ovako. Ne, ne, ne, ne, ne. Onaj koji nas je stvorio dobro zna kud mi bježimo. Ma gdje slanjali se i bježali, braćo Jer ovo ako zavirimo dublje, te kako zaviruje i zalazi duboko u akidu poslanika, ali se na to sva. Bježanje od iskušenja. Neka šeta navede čovjeka iz jednog iskušenja da bježi u drugo. Samo da bi pobjegao ovo prvo. I misli da će jednim potezom riješiti sve. Nikad. Nikad. Svaka sfera života ovome na ovome svijetu ima svoja iskušenja. Svoje tegobe. gobe. Ti iz većeg možeš bježati u manje i da padneš. Iz manjeg da bježiš ka većem i opet da padneš. Tako? Allah te bareke u ta'ala kaže فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنُ Kaže uzvišeni, ovdje kaže insan, čovjek, kaže, kada njegov gospodar hoće da ga iskuša, ovdje se misli na sve ljude. I pogledajte uzvišeni kaže, kada kaže, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ Kaže uzvišeni, ovdje čovjek, opet im govori da je on gospodar. Kada njegov gospodar hoće da ga iskuša, i ukaže mu počast i dadne mu blagodati. Ne da tako? Šta kaže tad čovjek? Kaže, fejakulu, kaže, rabbi je kremen. Moj gospodar je bio prema meni plemeni. Dao mi je maša Allah. A zatim ide drugi jaj, kaže uzvišeni. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْكَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا Vidi sad, kaže u drugom slučaju, kada mu gospodar njegov, da bi ga iz... Zašto Allah kaže gospodar? Počešćate uzvišeni, nemoj da bježiš, ja sam vlasnik iskušenja. Ja sam vlasnik svega, nemoj da bježiš. Kaže u drugom ajetu, A kad bi mu, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقِ Kaže, a kada bi mu, kaže gospodar, da bi ga iskušao samo. Kaže, obskrbu, risk smanjio malo. Šta kaže? فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانَ Kaže, gospodar moj me je napustio. Ufati panika. Čim malo stane, je tako? U prvom slučaju kaže gospodar, ja ti dajem. Ko daje obskrbu? Allah. Er razak. Ovo er razak znači da je on, jedno njegovi uzvišeni imena, savršeno svojstvo jeste koje? Ne bi, ne bi bilo er razak da njegova obskrba, da joj fali, da treba neko da da Allahu nešto. Jer tako, ne treba njemu ništa. Er razak znači obskrba, i e, vlasnik obskrbe koja nikad ne presuši. Nikad ne pre, ljudi prije nas i poslije nas. Sve i Allah hrani. Je tako? Sve i hrani. Kaže uzvišeni. O sabirine fil bese vel darvi hin al bes. Kaže uzvišeni. I oni, o sabirin, i oni koji su strpljivi. Fil bes, kaže i oni koji su izdržljivi i kad u nejmaštini. Čim Allah uzviše ne spominje ovakvu stvar, ona je krupna, ali sad ćete biti cijeni na kraju. Za one koji su strpljivi i izdržljivi u bolesti na imaštini i u boj ljutom, kaže uzvišeni. U lajke ledine sadaku. Oni su iskreni. Zašto se ovdje spominje iskrenost? Je li tako? Ihlas je jedno od šartova šehadeta, je tako? Kaže uzvišeni, oni koji su izdržljivi i kad nemaju, kad su bolesni i u boju ljutom, oni su šta? Iskreni, ovo je istrajni. Gledajte, biti istrajavan u saboru, mnogo je teže nego biti samo strpljiv. Nije to isto. Isti kamet, mnogo je teže da istrajavaš, a nemaš, a bolestan si. A teška bitka. A ti istrajavaš. Zašto istrajavaš? Zato što uzvijek kaže u lajke ledina sadeku. Oni su šta iskreni. Zašto su dobili ovaj pite? A kad si kod Allaha iskren, šta, ti, šta je kod tebe? Šta će se desiti džennet? Iskreni su na onome što su rekli. La ilaha illallah. Da njihov gospodar je taj koji daje obskrbu. I da je kaderom da je pero presušilo i više ne možeš dobiti nego što ti je određeno. Niti će ti se uzeti, osim što ti je propisano. Pera su precahla, nemoj se sikirat, snaburaj u kaderu. Ako nema, to je možda za tebe dobro. On koji je vlasnik obskrbe ti je uskratio. Zašto? Pa kaže uzvišeni ovde, Kaže, o emma ide a mevterahu fe kadera lehi rizka, kaže da bi, da, bi te iskušao. Pa kad stisne i nema, ko te iskušava? Da te iskušava komšija? Da te iskušava poslovođa? Ma budi pačašće na Allah te iskušava. Ali pazi, nemoj da kažeš napustio me. Nemoj da kažeš napustio te Allah. Nikad. Zato što uzvišeni neće primorat svoje robove na nešto što ne mogu izdržati. Nikad. On je pravedan. I dobijaš samo s razmjerno imanu. Šta ovo s razmjerno imanu? Pogleda uzvišeni tvoje srce. Zna da si jak. Zna da si spreman za sljedeću kategoriju. Ne imaština. Prije boja ljutog spomenuta. Prije I kad te zna, kad te počasti time, znaj dobro da je to za tebe. Hajde! Isto ga samo izlaziš jači i veći. Jer onaj ko kad nema, hoće li prodat svoju vjeru i šte objaja, objajati temene kalila? Hoće li prodat ajte za nešto što ne vredi ništa? A zna da ga gospodar vidi i prati i stvorio ga. I njega i njegovu obskrbu. Nego će reći gospodar moj, Kao što kaže Musa, ali sada to se lan. Hrana mi je potrebna, pa bilo kakva. A uzvišeni kaže, ja sam blizu onih koji me mole. Pa to je napuštanje ovog iskušenja da odeš u haram jeste nepoznavanje Allahova imena Erozak. On te vidi, on te stvorio, on te prati. Pa zar, zar da te Allah prisili na nešto. On će iskušat sigurno. I mene i tebe. Glađu na maštinom. Jedne drugima. Ovo je sigurno. Jedni padnu, jedni idu dalje. Jer tako? Dok jedni u rahatluku mogu uživati i baviti se nečima i ne vidje da su stali, da ne idu dalje nikud, drugi će dobijati iskušenja sve veća i veća. Zbog čega? Šta kaže uzvišeni? Mi ćemo vas dovesti iskušenja sve dok Allah ne ukaže one među vama. Postoje one. Čuste, zato nemojte bježati. Ni šarat po poljima iskušenja. Da sebi zabiraš. Ovo mi ne odgovara od ovo. Koje god je. Ela fil fitnati sakatu. Sasipao. Nemoj bježati. Pera su presahla. Ne mogu pisati. Kaže Allah tabarke u talabu. U jednom kuranskom ajetu, na kraju ajeta, obećao je, obećao je ko? Allah. Allah obećao. Slušajte me dobro što govorim. Allah obećao tri stvari onima koji saburaju na iskušenjima. Pa kaže uzvišeni. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ Kaže Vole ne bluven nekom bišej, kaže, mi ćemo vas dovoditi u iskušenje, min al haufi vel djuo, wa naqsim min al emuvali vel anfusi vel samarad, mi ćemo vas dovoditi u iskušenje, kaže uzvišeni. Mi ćemo vas ko on, Allah. Tako, uzvišeni kaže, mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom, gladovanjem i time što ćete gubiti i metke, tako, i živote, i ljetine, ono što se sijali. Pa kad vidiš da, si, da je došao red na tebe za ovo, slušaj sad dobro. Kad vidiš da je došao red na tebe, da nikad možda nešto nisi imao iskušenja, sad ima. Znači Allah te počastio. Mora se ispitati tvoje la ila ila la. Da bi ostali vidjeli koliko si spreman trpiti radi svoga gospodara. Zašto? Obeširi sabirin. Obeširi sabirin obraduj i kaže uzvišeni. Allah kaže Allah obraduj gladne, one koji su boju ljutom, one koji nemaju, kako to ovo je matematika islama? O nevjernici, ovo je matematika islama, ovo je naša ekonomija, ovo su bitke protiv recesija, ovo je bitka protiv svih neimaština. Obećiri sabirin, mi se nećemo žaliti bankama. Mi se nećemo žaliti nikom za stanje osim vlasniku svih stanja. Pa budi siguran da si počešen što te Allah ovim počastio. Zato vam poštovani džemate uvijek kažem u nas kad ne prođe dva mjeseca ne desi se nije dobro. Nije dobro. Povećajte i badet. Ovo nije prizivanje iskušenja. Nego zašto? Zato što gospodar ne stavlja nas u iskušenja, jer nismo spremni. Stojimo na jednom mjestu. Zato uzvišeni kaže, obraširi sabirin. Pa kaže dalje. Obrade izdržljive i pogledajte, tri stvari za one koji saburaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Alladine ida sabethum musibetum qalu inna lillahi va inna ilaihi rađiun. Kaže uzvišeni, Podsjeća na sebe. Obrado izdržljive. Koje? One, kaže, kada i si nevolja, kažu, inna lillahi va inna ilaih rađun, mi smo Allahovi, njemu se vraćavamo. Obradu i iskušenjima. Allahu akvar. i iskušenjima moje robove. Jer šta? Inna lillahi va inna ilaih rađun. Oni kažu, mi smo Allahovi, njemu se vraćavamo. Nas to nije briga. To što je tako, briga o Allahu je nama najveća briga. Šta on o nama misli? Pa kaže dalje uzvišeni. I daje ovim svojim robovima u ovom jednom ajetu, jednom od mnogih, tri počasti. Na kraju ovog ajeta. Pročitat ću ga čitavo, kaže uzvišeni. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Pa kaže dalje. الَّذِينَ إِذَا يَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Pa kaže na kraju. Ulajke alaihim salavatum min rabbihim wa rahme, wa ulajke humul muhtadun. Kaže uzvišeni na kraju ajeta. Čitam prevod i onda zadnji dio. Kaže uzvišeni, mi ćemo vas dovoditi sigurno iskušenje sa strahom, gladovanjem i gubit ćete i metke i živote. Obrano izdržljive. Pa i opisuje koje? One koji kad istignu ova iskušenja, kažu, mi smo Allaho i njemu se vraćamo. Pa kaže na kraju nagrada. Šta ih čeka? Pogledajte šta čeka robove milostivog koji osaburaju. Kaže uzvišeni, Ulaike alejhim salavatum min rabbihim rahme. Njih čeka prvo oprost gospodara njihova, drugo milost, pa kaže dalje. Ulaike humul muhtadun. Oni su na pravom putu. Allahu hoće. Molim Allah da bude modovi. Kaže Allah, njih čeka tri stvari. Tri ključa dženneta. Nema uć bez ovog. Saburlije, nema bez ovog uć u džennet. Obeširi sabirin, prva. U lajke alim salavatom i robim rahme, kaže oprost, milost i uputa. Jedno bez drugog ne ide. <laughs> Jedno bez drugog, ne moš u džennet bez pravog puta. Ako ti djela ne oprosti ništa, i ti se ne smiluje, opet ništa. Allah molim da budemo od ovih i da nas poštijedi iskušenja koje ne možemo podnijeti. Ali da budemo od ove kategorije, sve tri. Sve tri kategorije. Omer ibn Abdulaziz, pravedni halifa, braćo moja, kojeg je krasilo veliko poštenje, pravednost i sljeđenje Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Sjedio jednog dana u veštinu, Pa je njegova mala čerkica ušla u mešin plaćući. O babuka! Sad će Bajram! A ja nemam šta obući. Mene je sramota red. Kako sam se rodio da nešto nemam. Babuka kaže, plaće, neke su se neke obukle, ja nemam. Nemam. Pa je Omer ibn Abdulaziz pogođen suzama čerke otišao do blagajnika u Bejtul Mal i kaže mu kada ga ovaj vidio da ulazi halifa ustane to pa ga dočeka <clears throat> pa kaže Omer kaže da li bi mi dao platu unapred za, za idući mjesec koji treba da dobijem da li bi mi dao kaže Omer platu unapred za idući mjesec koji treba tek da zaradim. Kaže, što će ti? I on objasni zbog čega. Kaže, blagajnik, nije problem, da ću ti, ali uz jedan šar, uz jedan uslov. Kaže, Omer, koji? Kaže, njemu ovaj. Želim, kaže, da mi garantuješ da ćeš do kraja sljedećih mjeseca ostati živ, pa da moraš da mi vratiš pare. Allahu akbar. Omer obori glavu i vrat se nazad. Na vratima ga čeka čerka i ona upita. Babuka, radosna, čeka da babu donese, da more kupiti haljenicu sebi. Bajram, o babuka, šta si uradio? Kaže on. Kćeri kaže, da li da saburamo ili da uđemo u džennet ili da ne saburamo pa da babu uđe u džehennemu. Kaže ona, babo, saborat ćemo. Uh, što je lijepo kad odgojiš. Djevojčica, gledajte koji je akidi, kaže, babo, saborat ćemo, nema veze što nema. A šta kaže babo? Čeri, hoćemo saburat? Šta kaže Omer? Hoćemo li saburat pa da uđemo? Zašto je rekao pa da uđemo u džennet? Zato što je znao da je ovo iskušenje od Allaha Zeveđel. Znao je Omer, nema. Kće, ali podučio kćerku. Čer, ja ćemo sam ura kaj hoćemo, babo. Kaj će da babo uđe u džennet, ne ne kaže. U džennet. Babo kaže, sam ura ćemo. Pa Allah, molim, da budemo, da budemo odvoji. Alhamdulillahi Rabbil Alemin, wassalatu wassalamu, ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jedan jedan od posljednjih prilika jeste, braćo moja, prvih deset dana Zulhidžeta. Mnogi ajati hadisi govore o vrijednosti ovoga. Kaže uzvišeni, wal fajr, wal e'ali našr. Kaže, tako mi zore i deset noći. Pa kaže komentatori Kur'ana, Ibn Kathir kaže Rahimahullah, Abdullah ibn Abbas, kaže da su to dani Zulhidžeta. Da su to dani Zulhidžeta. Allah te barke utala se kune od, eh, od svojih stvorenja čime hoće, tako? A to zaklinjanje upućuje na vrijednost i veličinu onoga čime se zakleo. Pa tako? Zatim druga stvar, kao dokaz, uzvišeni kaže i da bi u poznatim danima prilikom klanja kurbana kojim ih je Allah obskrbio, njegovo ime spominjali. Ovo je 28. sa ajet suri al-hađu. Poznati dani ovdje koji se spominju u Kur'anu jeste dani zul, zul hijjeta. Zatim dalje, poslanik sa lovi selim kaže, nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od prvih deset dana zul hijjeta. Pa su prisutni pitali, Allaho poslanče, je od na lavom putu, kaže nam, da, od na lavom putu, kaže, osim čovjeka koji u borbi na lavom putu žrtuje šta? Svoj metak i svoj život. Zatim dalje kaže, prvi deset dana zul hijđeta obuhvata dan arefata i prvi dan kurban bajrema, o kojima je poslanik sallallahu alaihi rekao, najveličanstveniji dan kod Allaha je prvi dan kurban Bajrama, a zatim dan arefata. Ovi spomenuti hadisi, a njih je mnogo i ajeti, govori o vrijednosti, tako, ovih dana u kojima smo mi, alhamdulillah, i danas, u kojima danas mnoge hađije su otišle u goste svome gospodaru. Allaha molim da im to kabuli, da im primi i da uzvišeni primi dove muslimana. Dijela koja je dobro činiti u zadnjih deset dana, je tako? Prvi deset dana halalte Zulhidžeta jeste prvo kao što je obavljanje hađa i umre, zatim donošenje tekbira i zikra, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, dobrovoljni post, dobrovoljni namazi, sadaka, klanje kurbana u danima Bajrama i jedenje i udjeljivanje Bajramskog mesa. Pa savjetujem sebe i vas da ove dane da tako provedete u hajru i želim vam bereketa u vašem radu za Allahu vjeru. Želim vam snagu da izdržite do kraja. Želim vam sabur koji će biti krunisan ovim trima stvarima. Želim vam svaki hajr vašom familiji, vašim porodicama, vašoj djeci, da nam djeca budu uzor i preteće u svemu, da zastava Islama bude visoko uzdignuta. Samo ću za kraj, braćo moja i sestre, o šta je zabranjeno tako onome koji želi da kolje kurban nakon nastupanja mjeseca Zulhidžeta, kada nastupi mjesec ul hijđe, onome ko će da kolje kurban, zabranjeno je čupanje, e, čupanje i šišanje dlaka sa bilo kojeg dijela tijela i rezanje noktiju i kidanje, kidanje kože. Sve mimo toga što je ulazi u opću dozvolu je dozvolu, tako. Znači ova zabrana se, a važno je napomenuti, odnosi i na onoga, samo onoga ko kolje kurban, ne na ukućane, samo znači na ono ko kolje kurban, Znači, zabrana se ne odnosi na onog opunomećenika. Znači, ako sam ja ovlastio tebe da kolješ kurban, to ne važi za mene. Znači, samo ona je ko, ko kolje kurban. Ako je neko naručio za tebe, kaže, za koji mi kurban, tako, i podijeli tu džemat, podijeli ne znam gdje, on ne treba. A onaj ko kolje, on, on treba. Allah, Allah najbolje zna. Prenosi se od umu seleme da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Kada nastupi Zulhidže, neka se oni koji imaju namjer žrtovati kurban, ustegnu od brijanja i šišanja dlaka i rezanje nokti. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da u ovim danima uh, hađa i kurbana našim hađijama primi njihove dove, da sjedini srca muslimana, da ove praznike provedemo onako kako to muslimanima dolikuje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas počesti potom imana, blagodati, iskušenja i da iz ovih iskušenja izađemo samo jači i bolji. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne da prepoznamo iskušenja, zatim da ih izdržimo, zatim da nas pomogne da nas učusti na tim iskušenjima, da ne pokleknemo, da nas pomogne, da ga molimo da nas pomogne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, da ga molimo da nas pomogne, da nas učusti, da nam oprosti naše grije, sramote pokrije, da nam poveća bereket, da nam podari obskrbu, da nam on najbolje zna koliko nam je dovoljno. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će saburati na iskušenjima, pa makar dočekali smrt na tome. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ova iskušenja, a, da dođemo na sudnji dan kao vlasnici i pobjednici sa ovim iskušenjima, kao vlasnici iskušenja čija, a, koji će uvesti u džennet u opra svoga gospodara milost, a zatim i nagradu kao nosioce pravoga puta, molim Allah da ove riječi budu otkoristi imen imama i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas proživi sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alemin.